قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, cijenjeni sestre, eselamu alaikum rahmetullahi ve berekatu. Prije svega želio bih da iskoristim priliku da se u ime udruženja Oaza zahvalim Međusu islamske zajednice Tuzla na čelu sa glavnim imamom Hafizom Ahmed Efendijom Uskanovićem i džematu džamije Kralj Abdullah na čelu sa Edin Efendijom Peštalićem na ukazanom povjerenju i gostoprimstvu. Zaista su nam što, se kaže, bratski pomogli i omogućili da u kratkom periodu organizujemo ovo predavanje. E, našeg večerašnjeg gosta nema potrebe posebno predstavljati. Vjerujem da svi znate profesora Vedina Pezića, on je rado viđen gost diljem Bosne i Hercegovine i dijaspore. Međutim, postoji posebna veza između profesora Vedina Pezića i Tuzle. E, pouzdano znam da profesor Pezić često dobija pozive iz svih bosansko-hercegovačkih gradova da održi predavanja, a on često daje prednost Tuzli na ostalim gradovima. E, vaše prisustvo večeras i na ostalim njegovim predavanjima svjedoči da Tuzla voli i tuzlaski kanton Elvedina Pezića. Tema naše večerašnje tribine je Islamski brak, izazovi, problemi i rješenja. Sigurno nama veoma zanimljiva tema, ali isto tako veoma bitna i neophodna da se o njoj govori. Prije nego što prepustim riječ profesoru Peziću, zamolio bi vas da ugasite vaše mobilne uređaje, a sestre bi zamolio da ukoliko djeca plaću, da izađu nakratko dok ih ne smiri pa da se vrati. Burumši. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, <clears throat> wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa selam, njegovu porodcu, časni ashabi i sve oni koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga i cijenine sestre, zaista je teško dodati nešto na ovo što je kazao naš brat Davud u uvodnoj riječi kada je u pitanju odnos islamske zajednice prema ovakvim druženjima i ja ništa ne mogu osim kazati, molim Allah Đelešanuhu da ih obilato nagradi za njihovo gostoprimstvo i ukazano povjerenje kada je u pitanju ova večerašnja tribina. Svakako, na samom početku treba kazati da tema koju ćemo večeras obrađivati je široka tema i lično, je vidite, predamom su samo dva papira, a ja sam na ova dva papira sažeo tri kompletne knjige od jednog velikog islamskog učenjaka koji govori o ovoj tematici. Tako da, ajde da kažemo, teško je očekivati da sve što treba da se kaže, da se kaže u sat vremena. Mi smo prije dvije noći imali predavanje ovo isto u Sarajevu i nakon sat i po došli smo do pola pa smo prekinuli, nismo završili. Pokušat ćemo večeras E, još više biti rezimirani da dođemo do kraja predavanja jer zadnji dio je možda i najslađi jer u prvom dijelu ćemo govoriti o bitnosti ove tematike, u drugom dijelu o određenim pogrešnim ubjeđenjima vezanim za brak, nakon toga o greškama muškaraca i zadnje najslađe greške žena. Gdje god smo do sad držali ovaj ders, greške žena nemaju vremena, jednostavno istekne vrijeme. Pa ćemo noćas pokušati malo to ako Bog da da stignem. Prvo, braću moja draga, zašto govori o tematici? Radeći na terenu sa ljudima, dosta možda i najviše pitanja koja dolazi od strane ljudi jesu pitanja, problemi u braku. Pa u tom kontekstu večeras ćemo govoriti o ovoj tematici. Brak, izazovi, problemi i rješenja. Isto tako Mnogo je grešaka koje jedan od dva supružnika, muškarac ili žena, čine u braku, što nam iziskuje da, znači, nakon što smo rekli da ima mnogo problema, konstatujemo da ima mnogo grešaka koje treba popravljati. Treća stvar koja je interesantna, zašto govoriti o ovoj temaciji jeste prisustvo nemalog broja ljudi koji su imali, hajde da kažemo, jedan loš period u životu. Nisu prošli kroz Mejtev, nisu učili vjeru, znači živjeli su nekim dalekim životom od Islama i onda Allah Đelšanu počesti takve ljude islamu što je dobro. I onda takav insan normalno ne može ženiti osim ženu koja je moralna, česta, čedna, vjernica. I onda dolazi tu do velikih problema zato što on jadnik, on čitav život roka, viski, on je izbacivač, neđe, u njega se sve je sa štosom, ova žena jadna sirotica ili obrnuto, znači oni su obodvoje plus u braku i ne može. Znači non stop se onaj, kak se zove, dešavaju problemi. Tako da, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici, o tim greškama i kako to sve, ako Bog da, rješavati. Prva stvar, nekoliko samo pogrešnih ubjeđenja prije nego što čovjek stupi u brak. Jedna od stvari koja nam je došla u paketu Ozgor od Zapada jeste da ljudi nekada bez razloga odgađaju stupanje u brak. Pa imate omladinca koji je izvršio školu, mlad, zdrav, stituiran i jednostavno ne stupa u brak. A vidite na ulicama razgoličenost, vidite potrebu da se čovjek oženi, da se sačuva. Boži poslanik u to vrijeme, pri 1600 godina, kada nije bilo interneta, kada nije bilo golotinje, kada nije bilo satelitskih kanala, kaže skupini mladića, o skupino mladića, onaj ko može od vas nek se ženi. U to vrijeme, zamislimo da šta je danas. Normalno ljudi se nerijetko bježi od braka jer nisu svjesni opasnosti koja proizilazi iz ostavljanja braka. Normalno o ovoj tematici se moglo govoriti mnogo duže, znači ja šta ću večeras raditi, to će biti samo bukvalno naslovi. Jer ako bi mi htjeli znači, da ovaj svaki naslov govorimo o njemu detaljno, onda ćemo opet zaustaviti se kod naših sestara, pa nećete ništa čuti od njihovih grešaka. Isto tako, Velik broj ljudi ne stupa u brak zato što ne osjeti i ne razumije mudrosti braka. Braću moja draga, ova naša vjera, Islam je savršena. Brak je propisan sa mnogim mudrostima. Pa evo samo nekoliko kratko mudrosti. Prva stvar, čovjek će biti nagrađen. Pazite, brak u islamu je ibadet. Allah poslanik naređuje ovim ashabima da stupe u brak. Znači, pokoriti se eh, nared Božeg poslanika je ibadet. Isto tako znate svi na hadisa da Boži poslanik Ali se ratu selam kada mu je onaj ashab došao i kazao ja se neću ženiti, hoću da ibadetim, kaže ne, ne, moj brak, odnosno brak je moj sunnet. Ko ostavi, kaže taj sunnet, taj nama ne pripada. Znači, ostavljanje braka je suprotno sunnetu Božih poslanika. Pa da ne govorimo o nagradama, Boži poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, čak čovjek kada spol opći sa svojom ženom, bit će za to nagrađen. Isto tako, put čednosti. Najbolji put čednosti, odnosno skoro pa jedini validni put čednosti jeste brak. Isto tako, put ka potomstvu, jedini validan put ka potomstvu jeste brak. I na kraju smiraj. Allah Đelšanu u Kur'anu kada govori o braku, kaže stvorio vam je ženu od vrste vaše da biste se uz nju smirili. I zato onaj insan koji ne postigne smiraj u braku, treba dobro da preispita svoj odnos prema braku, jer Boži Allah Đelšanu kaže od ajeta njegovi je to što vam je stvorio ženu od vrste vaše, da biste se uz njih smirili. Isto tako, od grešaka, nećemo o njima mnogo govoriti, prije stupanja u brak jeste da čovjek treba da samo pazi na stvari vezano za osobu koju ženi. Odnosno, žena treba da pazi, i muž treba da pazi. Primjera radi, ako je muž obrazovan, lijepo je, nije obaveza da i žena bude obrazovana. Ako je muž bogat, lijepo je da i žena bude bogata i obrnuto. Nije uvjet, pazite, nije uvjet, ali je lijepo. Zato što je to bliže harmoniji. Primjera radi. Imate čovjeka Evo, ne, nemoj da se neko ljuti, zaista nikog ne vrijeđam, ali čitav život on je na selu i čuva ovce. I neka sestra mašala pokrije se, ali je ona medicinska sestra. I, fate, hoćeš li mujo, hoću i ženi se oni. U njega je sve u životu ovaca. On njoj kad hoće tepat, on viće, ovco moja draga. U njoj kosa odmah naraste, razumiješ, vikler na glavi. Ona bi opet sam nekog bola paša, u je samo inekcije davat. Ona radi sa ludim, ona samo nekcije daje. I ona bi njega samo bola. Ne pričaju istim jezikom. I zato je lijepo, nije obaveza, ali kažem lijepo je. Ili čovjek ugledan, žena manje ugledan. Čovjek bogat, žena manje bogata i obrnuto. Treba da gleda se, znači kako bi bilo lakše da uskladi svoj brak, da budu u tim nekim pitanjima slični. Isto tako, Nerijetko se dešava da ljudi stupaju u brak, a ne konsultuju nikoga, što je greška. Brak je krupno pitanje u životu. Jedno od najbitnijih pitanja u životu jeste čovjek stupa u brak. Nemojte da vam se desi, a ja znam kako se to mladini desi, ili nekima zapaljenima kad hoće da se ženi podrigi put, vidio sestru na ulici, gotovo. On, znate šta je lijevak, ono što se lijeva ulje kroz njega? On uzme taj lijevak i on sam ovako vidi paša. On sam vidi tu sestru dole u lijevku. Paša okreneš lijeva, kad odvako jednom vidiš čitavu tuzu doli ispred sebe sestara. A on ne vidi nikog, on sam nju vidi. Ona ovako trese muhu i on kaže, jes mi fitna, kako tresa muhe oko sebe. Habibi, on je, on je gotovo, on je u grajcu, on ne vidi nikog osim njih. Paša sjedi malo, poli se hladnom vodom, uzmi hladni, vode iz friždera, spusti na nulu i po glavi se pospi. Otiđi do komši, otiđi do babi, do mami, do njenih rođaka, pitaj ko je, šta je, kakva je. Nećeš, ako si već 25 godina saburo nisi oženio, nećeš za heptu dana više ništa izgubiti. Ali možeš dobiti. Moglo bi se o tome dugo i naširoko, ali idemo dalje. Isto problem je današnjici, mi od rata imamo generaciju ljudi koji se odmah nakon rata vratili vjeri i čovjek, primjer radi, otac i majka se pridržavaju vjeri, ono, hajde da kažemo pravo. Njihovo dijete, zato što oni nisu znali kako se djeca odgajaju, njihovo dijete mrzi islam više nego neprijatelji islama, ali ne smije kazati pred mamom i babom. I onda neko dođe, e, idem ja žent čerku Pezića. Paša možda ne znaš, što je možda najveći vrag na planeti, moj gledat, niješ Pezića žent, njegovu čerku ženiš. Idi nju, vidi kakva je. Znači, nemojte se oslanjati samo na porodcu. To je lijepo da se oženi iz čestite i moralni porodci, to je ekstra. Ali nemoj da ti odabir bude odabireš da zbog mame i babi. Paša, neš sa njima živit. Nije vidiš jednom heftično, ako si dobar musliman, jednom mjesečno ako si malo tanji. I to je to. Ali valja se sa njom svaku noć zatvoriti u sobu i obrnuto. Valja se sa njim zatvoriti svaku noć u sobu. Znači, nemoj da vam bude i glavna preokupacija njegovu roditelji. Ok, lijepo je, ali osoba s kojom ćeš stupiti u brak, to je. To je ono na što trebate paziti. Isto tako, nedjetko se dešava mladini kada želi da stupi u brak, naročito onim koji su zaribali preko 30 godina i malo oni koji su blizu njih. Čovjek što je stariji, sve se teži u ženi, traži savršenstvo. Ti pa naša zreti, onaj jedan brat, ili nešto slično njemu. Nije on još do 30 došao. E, čovjek što je stariji sve je ozbiljniji, sve više uvjeti. Dođe sestra Habibi, e, to, to be Arabija, sahabi tabini, onaj nakon tabina. Kaže on, mm -mm, šta je, paša, kada je boja u nevelja. Habibi kupio i bolan, kako se ono zove što se stavlja u oči? Sočiva. Kupio i sočiva i stavi koju hoćeš, boj farba je svaki dan, paša. Ne kaže, sam plave oči, originalni, oči, kineski znači da čovjek ne traži savršenstvo. Da, treba da čovjek se potrudi. Ali ako osoba koju želiš da oženiš ili obrnu, ja ću, non stop sam ja muško, navodim primjer za žene, ali obrnuto uvijek isto. Ako sestru koju želiš da ženiš ima 95% pozitivnih osobina i 5 negativnih, paša, to ti je po svim nekim parametrima dunjalučkim uspjeh. Ne možeš naći 100%. Ha, a volio bi svako da je ona da on sebi da uzme olovku i nacrta kako hoćeš. Visoku, tanku, da su joj oči vake, zubi vakina. Nema to, to tako nema. Znači treba čovjek ne tražiti savršenstvo. Isto tako čuvajte se, počinje u zadnje vrijeme da puši po našoj Bosni opasan vjetar, a to je neki tajni brakovi, naročito po studentskim domovima. Ja govorim o Sarajevu, a vjerujem da je u Tuzli slična stvar. Može biti sam gora. Brak u islamu mora da bude u njemu uvjeti, staratelj, saglasnost, mehr, svjedoci, treba da bude svadba, ne negdje odvede tamo neku sobu, neku magazu, potpiši ovdje, stavi prst, zamoći u tintu, vodi je i završena stvar. Ja znam slučajeva tako, djevojke se udaju, ne znaju njihove babe. Dobro, šta misliš šta djevojka zatrudni? Nakon toga je taj muđahid na Allahovom putu, razvede on nju, paša. I ona sutra kući ide volki stomak pred njom, došla ona sa studija, ona mjesto studira, ona donijela dijete u stomaku. Ali zato paša kad ima svog babu, kad dođe prosac i pita babu, a babu ako dadni, onda on zna ko mi daje. To je sve legalno. Zato se čuvajte brakova u kojima se nisu ispunili širijetski uvjeti. O tom je mogli nadugo i naširoko, ali mislim da je ideja i poruka do vas stigla. Isto tako čuvajte se da svoj brak zasnujete na nečemu što će u startu imati šerijetske prekršaje. Teško je očekivati beričet, sreću, zadovoljstvo, harmoniju, sklad u braku kojim se počelo sa haramima. Šta to znači? Ašikovanje, diranje djevojke za ruku. Meni čovjek postavio pitanje na internetu, kaj smijem li spavat sa mladom prije što se oženim sa njom? Pa što ćete onda vjenčavat, paša? <laughs> Kaže, smijem ja sa njom spavat prije što se vjenčam? Pa nemoj onda vjenčavat, paša. Koja korist od vjenčanja onda? Što si čekao vjenčanje? Znači u islamu nema osamljivanja sa ženom, nema ašikovanja, nema vođenja za ruku, nema osamljivanja i tako dalje. Čuvajte se, naročito u današnje vrijeme ljudi nerijetko padaju u mnoge širijetske prekršaje i onda hoće da mu Allah podari beričet u braku. Kako očekivati od Allaha beričet, a ti u startu prekršaju njegove granice? Isto tako, jedna veoma bitna stvar u našem podneblju jeste prije braka i prelazimo, elhamdulillah, na greške muškaraca. Prije braka velik broj ljudi smatra da je nepokornost roditeljima ako bi se oženio i ono što naš narod kaže odijelio se od njih. Zapamtite, čovjek kada se ženi, žena ima pravo da traži od muža da žive u posebnoj kući. I ja lično, kad me god neko pita, savjetujem, ako možeš, brate, imaš mogućnosti, odijeli se odmah prve noći. Roditelji stariji ne razumiju, možda on više od njih praktikuje islam, o, kamio nekih stvari. To ne znači, ako si se odijelio, da trebaš njih zaboraviti. Ne. Nastavi činiti dobročinstvo, obilazi, pazi, pomaži, sve ok. Ali, znači, nije nepokornost da čovjek iziđe i živi u drugoj kući i nije problem ako sestra to traži i kaže, a, ona neće da živi sa mojima. Ima potpuno pravo da traži. Ona ako privati, čovjek kaže ja da živimo sa mojima i ona privati, to je nešto drugo. Ali potpuno pravo žene je da ima posebnu kuću. Nakon toga, braćo moja draga, imamo 20 grešaka koji pravi muškarci u braku. Da je Allah uputi na pravi put. Prva greška. Da čovjek nakon gdje sestra Allah vas nagradio, slušajte mene, pa ćete onda poslije vi moći između se same pričati. Dobročinstvo roditeljima nakon stupanja u brak. Pazite, roditelji su oni koji znaju šta to znači, roditelji su izuzetno ljubomorni kada dijete stupa u brak. Naročito strana muževa. Kada roditelji smatraju da ta mlada je ukrala njihovog sina. Tada muškarac treba dodatno da pazi, da poveća dobročinstvo i da ne izaziva ljubomoru roditelja. Moj, kad si kod, žena i majka tu, a ti, a lijepa moja, a draga, a jesi mi fina, a ti si najbolja, evo kupio sam ti zlato, kupio sam ti, a mami rastu. Razumiješ, kosa na glavi. A bibi, to sve ostavi za poslije. Jer majka je ljubomorna. Boji se ona da će ta mlada tebe pojest kovočnu salatu. I zato, znači, čuvajte se, roditelji su osjetljivi. Čuvajte i pazite osjećaj svojih roditelja. Isto tako, ima ovdje malo stariji, ja sam ubijeđen da nije upitamo, jel tako, on bi nam to potvrdio. Isto tako, ne treba roditeljima kazivati o svojim problemima osim u nekim iznimnim situacijama. Znači greška je odmah dok se desi problem, kaži mami, kaži babi. Prvo probleme treba rješavati međusobno, razgovorom, dijalogom, ako ne može nekog drugog uključiti, ali znači nemojte odmah roditelju uvoditi u probleme, jer će onda sigurno to voditi u druge probleme, a to je da će vam se roditelji miješati u vaše probleme i nekada će vam oni nametati rješenje. Pa ako ga ne poslušaš, a ti znaš da je to nije to dobro rješenje, on će biti na tebe ljud. Bolje je u startu nemoj mu kazivati za probleme. Isto tako, e, pitanje vezano za roditelje jeste da muž mora biti svjestan činjenici da njegova supruga nije autoritet njegovoj majci. Ovo govorim sad konkretno problema između djevojke i sve krvi. Ova ne sluša ovu, ova ne sluša ovu, a oba dje slušaju čovjeka. Ako paša njih dvije pustiš, to će puca, poviši se. Jer ova ne sluša ovu, ova ne sluša ovu, ali oba dvije tebe slušaju. Čovjek onda mora biti spreman da on igra glavnu ulogu. Ako on prepusti da se njih dvije grudvaju, neko će nekom nos razbiti. Zato znači muž mora biti spreman da majci kaže majka, Allah te nagradi, ovo je moja žena, tako i tako. Da ženi kaže, ženo, Allah te nagradi, ovo je moja mati i da on bude taj koga će strijele pogađati. Nije lako, ali paša hoćeš da se ženiš, tako ti je. Isto od pitanja koji griješi muškarci u pogledu braka jeste, a može to biti i e, dvostrana greška, pretjerana sumnja prema ženi. Pazite jedno pravilo. Kad ne bi noćas ništa naučili, osim ovo, tako mi Allaha, oni koji znaju o čemu ja budem govorio, kazat će vam da je ovo istina. Nema većeg azaba na dunjaluku da živiš u braku kad sumljaš u svoju suprugu. Možda vam ponovim. Nema većeg azaba da živiš u braku i sumnjaš u svoju suprugu. Zato u startu kad se čovjek i žena uzmu, trebaju da svako kaže sad u onom nekom žargonu ti bonusa i tamo kredita, imaš 100% bonus, imam 100% bonus. Nemoj trošiti taj bonus. Počinjemo sa nuli, imamo potpuno povjerenje. Kad se počne sumnjati, gotovo. Čovjek krene iz kući, na posu, vozi, a u autu razmišlja gdje li mi je žena, s kime se dopisuje, da li je u kući, Gotovo. Paša, on će na prvoj okuki skrenuti. On ode, on ode upolje, on voza po kukuružima, on misli da je na autoputu. Jer on sam nako gleda, on ne vidi čovjek, sam razmišlja o ženi. A normalno ovdje treba podvući pažnju i mužu i ženi da ne smiju otvarati vrata sumnji. Primjer. Muž otvori na YouTube nešto škakljivo i gleda, žena dođe i on nešto spusti. Hm, daj, nije ništa žena. Žena ode opet mjesi pitu, on opet klikne. Žena dođe, on opet nešto spusti. E, paša, već si sad u zelenu. Problem je. Ili poruke neke, ne, <laughs> nešto smije. Šta je? Ma ništa, ništa, nešto, ono, dopisuje se sa šumarom. Šta sa šumarom dopisuješ, a smiješ se, o, uši ti volke, vidi se da se sa ženskom dopisuješ, Allah to uputio. I normalno će ti žena paša uzeti sutra dan za doručak mjesto čaj stavit će ti kerozina. Ti popiješ, počneš lijetat pokući. Kaže žena šta je, pa da vidimo kako lijetaš jer kerozin troši helikopter. Znači, čuvajte se da ne otvarate vrata sumnji. Ja sam navodio primjer, tako mi Allah ne vodim, da neko mene smatra autoritetom nikako. Ali kako ja živim? Moja žena u po noći, u danas mi smije uzeti moj mobitel. I sve živo u njemu vidjeti. Smije otvoriti moj e-mail i sve pročitati. Smije uzeti moj laptop i sve vidjeti u njemu. Isto tako ja kod njih. I završena stvar. Ali kad ti imaš 168 šifri na kompjuteru koji ne mere najbolji haker probit, što će ti paša tolike šifre? Ma to ženo za ne daj Bože da lopov ne uleti. Paša, u tebe su šetan uletili u glavu, to su najveći lopov tebi na planeti. Znači, transparentnost maksimalna. Dok počneš nešto mutit, smrdi nešto, sto posto. Allaha mi se višnjeg. Sad da odete kući, da ste samo ovo naučili, vi ste naučili puno, ako budete naučili. Isto tako, omalovažavanje i smijavanje suprugi. Znači, braću moja draga, kratko, nećemo dušt o tome, bi se moglo pričat e, nadugo i široko Čovjek ne smije nikada zaboraviti da njegova supruga je njegova sestra u vjeri. Tvoja žena je tvoja sestra u vjeri. I nikad ne smiješ zaboraviti da je princip Islama ponašaj se prema ljudima kao što voliš da se ljudi ponašaju prema tebi. Ako ti ženi rekneš neko iz tvog vokabulara lijepo ime kao krava, ovca, koza i ostale domaće životinje, postavi sebi pitanje da li bi volio da neko tvojoj čerci sutra kad bude u braku rekne da je ta domaća životinja. Pa ćeš normalno da ne bi volio. E paša, i to je nečija čirka. Dobro. Od grešaka muškaraca jeste bespravno uzimanje imetka od ženi. Morate naučiti pravilo, ovaj islam je savršen. Jedan od pokazatelja savršenosti jeste žena kad se uda, mužu je obaveza da je obezbijedi hranu, odjeću, stan. Žena može biti milijardir. Muž mete ulicu i kaže, nisam pomeo ulicu, nisam dobio platu. Može ženo da nam ti danas kupiš ručak. Kaže, neću. On mora kupiti, idi u zajmi, radi šta hoćeš, neću. I ne smije se na nju ljutit. Nima pravo pa ženo, boj se Allah, nima boj se, moj metak, paša, radim sa njim šta hoću. Ako hoće da bude jaran, da mu dadne, da mu pokloni, sve to ok, ali nije obavezan. Isto kad uzmaš od nje dug, ženo daj mi dug, 200 maraka. A on već nju tu neću nikad vratiti u životu. Paša, to ti je haram ko da si od nekog drugog ukru pare. Ili, ženo daj mi udu 200 maraka. Žena dadnje i on sutra cijeli dan puši on cijelo vrijeme ko guska. Šta je paša ono? Pa eto, skontaj ženo, trebala bi mi halal dug, vidiš da sam ljuš, to sam dužan. A pa bibi, lupi malo glavom uzi, poli se hladnom vodom, vidi šta ćeš. Dug treba da vratiš i to fino da se zahvališ, kaže žena, tala najgledaj što smo pozajmila para. Ženine pare su pare njene i uzijeti od nje i kao uzijeti negdje od nekog bilo kojeg drugog insana. Isto tako, neulaganje truda da bi se žena šerijatski obrazovala. Znači, jedna od grešaka muškaraca jeste što oni jednostavno neće, o tome smo nekad govorili, imate o tome klipove na youtube gdje ljudi ne žele da učestvuju u pomaganju da se žena obrazuje. Organizuje se tamo neki seminar za žene, kaže ženo idi, ali moraš pojesti svu djecu jer ja ne mogu čuvati djecu, šta ću, kako ću ja dva sata sa tom djecom. Ti čitav život sa njima, ja ne mogu dva sata. Hate, osmero, fate, šestero, zina sedmero i dođu tri žene na predavanju i osamnestero djeci. <laughs> Ova ozučenja kad najviše krizni, šta njih one ne čuju šta si rekao pobili se, počupali se, nema šta, nema tam belaja, ono razbilo glavu, onom teče ovo, onom menjaj pempaske. Kakav ders, kako predavanje? Znači, muž treba prvo da inicira dersove za ženu, nakon toga da ju pomogne u implementiranju toga. Isto tako od grešaka koji se vezuju za ljude, jeste svađa. Zapamte večeras još jednu stvar. Nikad niko nije riješio problem svađom. To ako naučite i praktikujete u životu, vi ste naučili puno. Ne rješavaju se problemi svađom. Niko i nije riješio svađom. Svađa, uzurela krv, ne rješava probleme. Problemi se rješavaju dijalogom, problemi se rješavaju kompromisom i tako dalje. A svađom, ja znam ljudi koji kažu, bukvalno kaže kod nas u kući je 24 sata svađa. Nima tu sreći, nima tu harmonije, nima tu respekta, nima tu poštovanja. Zato vam kažem, učite se da se problemi ne rješavaju svađom. Moj savjet, nakon neki skromni, oni ljudi koji hoće da im bračna lađa plovi kako treba, moraju biti spremni na kompromis. Šta je ovaj kompromis? Ako se žena naljuti, normalno se i žena može naljuti, šta je, nije nema melek. Paša ostavi, nek se ohladi. Ako je jedna strana ljuta, ako druga počne tada da, da, da odgovara, nema. To je eksplozija. Pusti, nek se malo ohladi, pristavi kafu, crnu, jaku, paša, gorku, nek popije kafu i onda razgovarate o problemu. Isto tako, koje je muž, izgubila mu Bosna u kvalifikacijama, pa malo ga ufatilo, nosa ga, pusti ga, odiđeš u drugu sobu, nešto čitaš dok onda ga malo prođe, poliješ ga malo vodom komačka, kad se on smiri, e ću ovo od vama late nagradio, da malo razgovaramo, ono što si uradio je greška i tako dalje. Nemojte rješavati probleme kad ste ljuti. Nikad niko nije riješio problem kad je ljut. Ako što shvatite, ako nećete, pokušajte pa ćete vidjeti. Isto tako, Imate naši braći da je Allah pomogne na putu istine, a i da im oprosti greške, koji žive po pravilu da je žena uvijek kriva za sve. Šta god da se desi uopći prva riječ koja ispada, ženo ti skriva. Pa čak kriva si, nemoj pričat ništa. Pa čak kriva si. To je nepravda i zulum, jer može žena biti počesto kriva, ali da je uvijek kriva, ne. Tako da čuvajte se nepravde, generalno vam je pravilo u braku, da je nepravda prema supruzi jedna od najgorih nepravda i nepravda suprugu jedna od najgorih nepravdi. Zašto? Zato što su to bliske osobe koje puno jedne drugima daju. I onda kad nepravdu činiš nekome ko ti je blizak tebi, onda je to dodatna nepravda. Od problema koji krase našu braću muškarce jeste i činjenica da im se nerijetko dešava da puno voli biti izvan kući, voli čist zrak, vole šetnju. Kamo sreće da oni vole i zrake da povedu i ženu i djecu. Ne samo oni, a žena potključiš za daske da slučajno ne bi koga vidjela na putu. I pazite, pogotovo ko živi islamski način života, ta žena znači je željna da dođe muž kući. Ona čeka da sa njim popije kafu, da sa njim porazgovara, da sa njim i onda on je cijelo vrijeme, neđe po nekim utakmicama, akikama, dersovima, šetnjama, predavanjima, akcijama, poplavama, on je uvijek u nekim poplavama. E sad kad dođe kući umjesto još tada da se posvijeti taj sahat vremena ženi, e, ženo sam da vidimo Facebook, da vidim prvi dnevnik, drugi dnevnik, da vidim utakmicu, svjetsko, evropsko, euro, ne znam nija šta se već sve ne ganja i ne gleda. I evo, sačka je sad sam dok progledam e-mail, dok svojim kolegicama i onaj, prijateljicama na Facebooku odgovorim, dok komentarišem koji daje je gdje šta pogriješio, dok, dok, dok, dok, dok, jadna žena kaže, ne, paša, ti imaš puno prijateljica, ode ja spavat. I zanoći ti ona ljuta. I šta ćeš sutra za, za čaj dobiti? Kerozin opet, paša. Normalna stvar, javiti ti nasu sakurenog ulja, jer ona ima pravo, žensko pogotovo da Allah oprosti, sestre se valjda neće naći uvrijeđen. Žene voli pričat, će ona hoće da s nekim priča čoveče. I ona jedva tebe čeka da tebi nešto kaže. Možda će treći nešto fino, možda te voli. Sačekaj pašaba, slušaj. A ne, nima vremena. Pazite, Allah, možda je ovo malo nekad smiješno, ovo su problemi, vjerujte, meni dolaze e-mailovi gdje ženama nakon godinu, dvije dođe, žena traži razvod braka. Ne može više psihički podnijeti. Zato vam kažem, čuvajte se ovakvih stvari. Postavite se vi u poziciju te ženi. Po cijeli dan u kući, djeca, u stanu i tako dalje. Muška ode u džemat, ode na džumu, ode na predavanje, ode ovdje, ode ondje i tako dalje. Odvojite vrijeme za svoju porodcu. Vaša porodca vam je najveći prijatelj. Zapamtite danas. Nemate većeg prijatelja od svoje supruge, od svoje djeci. I oni su najpreći da njima najviše vremena dadnete. Zato što je vaše vrijeme najskuplji metak. Zato najskuplji metak dajte svoje porodci. I zato ćete vidjeti, bilo koja uspješna porodca, jedna od njihovih vrlina šta? Da su skupa, da zajedno šetaju, da zajedno izlazi, da su zajedno na pikniku, da su, da su, uvijek su zajedno. Najnesretniji su oni, on živi u jednoj sobi, a žena živi u drugoj sobi. Isto tako. Preskačem ja, šta ću da Allah oprosti, volio bi ja da mogu sve redom spominjati, ali moram nešto i preskočiti. Od grešaka koje čini muškarci nerijetko, da li zbog gena, da li zbog nasljedstva ili nekih drugih razloga, jeste udaranje ženi bez ikakvih odrednica i bez ikakvih pravila. Znači šta se dešava? Žena pogriješi i odmah je rješenje, pošto on čitav život se izbacivo po kafanama, on nema, jer on zna kako je to, to ti isto onim bojskim filmama. Ko prvi potegne, on je pobjedio. I on odmah prvi gru i žena sutra na ovom okušljiva, preko strana ovom. I gore od toga je tu umutavat u celofan vjeri o ti dobri bokseri nek nam dođu sa hadisom Božijeg poslanika alaih salatu wasalam, on kaže ja sam najbolji od vas prema svojim ženama, nek nam dođe da je on udario nekad svoju ženu tog velikog sunetlju, sablju na Allahovom putu, muđahida i tako dalje, Ebu Šarafa, nek nam dođe sa hadisom da je Boži poslanik koji nam je praktično pokazao kako se živi Kur'an, da li je on nekad udario ženu. A naročito kako mi znamo, znači do nas zna doći informacija da je čovjek slomio u ženi rebro, da je slomio ruku, slomio nogu, da je ubio kablom, da je nabio šljivu na oku i tako dalje. I to su stvari za plakat, a ne za smijat. Znači, braću moja draga, u islamu ima ajet u, ajet, u suri En-Nisa. Dala Đelšanu kaže, vaše žene, ako vidite nepokornost prema njima, prvo i posavjetujte. Znači, prvo vas stvar moraš savjetovati ženu. I to je normala. Ako žena pogreša, šta ide prvo? Savjet. Ženo, Allah te nagradio. To što si uradila, nemoj više ponavljati. Nije dobro. Tako dalje. Znači, savjet. Boj se Allaha, vidiš da Allah Đelšanu kaže to, zar vidiš da ne ide tako? I to je savjet. Nakon toga, odvajanje u postelji. Niko ne zna za to, samo vas dvoje. Ti žena znate, ti spavaš sa ženom u postelji, ali znači si odvojen od njih. Treća jeste, znači ovaj redoslijed kažem mu Fesiri da je po konsenzusu mora sići po ovom redoslijedu. Nakon toga dolazi udarac i to koji udarac? Ne udarac bokserski, već udarac odgojni. Gdje čovjek znači će odgojnu ženu udariti samo da joj dokaže, evo vidiš dok je došlo, sad da te moram istući. A ne, znači da on sad nju trenira da je to vreća za boksanje paša. Hoćeš te boksat, idi paša, bodi se tamo sa, uzmi bika i sa njim se boksaj. Znači, braću moja draga, velika greška. I zamisli kako ćete sutra voliti žena koju si danas vilicu okrenuo skroz vamo do, do lijevog uha. I kažeš, ne voli me žena. Paša, kako ćete voliti Allah sve više? Isto tako, Nepažnja prema porodici u kontekstu njihovih potreba. Vidite ljudi, čovjek kad se ženi uzima to tuđe dijete kao emanet. Paš ako se hoće ženiti, onda treba da znaš da je to nosi sa sobom neke obaveze. I meni Allah mi teško, dođem umoran kući i ovakav i onakav žena kaže, e, trebamo ići kupiti podmiru. ajmo ženu, šta ću, punem, ispunem, paša i najlakše mi je otići. Sve što mimo toga bude, bit ću belaj. Ženi sutra dođem kamo dorčak, nema jajaka, nismo kupili. Slana pita, nije, nismo kupili soli. Znači rješenje je, ne može čovjek to, može se desiti jednom ili dva put. Ali, treba voditi dijete doktoru, a žena daj, pusti me Allah, da ti vodi. Treba dijete upisati u školu, treba na roditeljski, pa daj ženo, Allah te nagradio ti. Treba kupiti podmiru. Paša, čovjek i žena se moraju potpomagati. Može jednom žena otići na rotinski. Može jednom žena odvesti dijete, ali ti si njegov bavo. I ti imaš obavezu u porodici. I bježanje od takvih stvari svakako može uzrokovati velike probleme u kući. Isto tako od grešaka koje se nerijetko dešavaju u zadnje vrijeme jeste neispravno razumijevanje termina ili praktično prakticiranje više ženstva u islamu. Braćo moja draga, ne smije niko negirati činjenicu da je ovom vjerom naređeno, odnosno da je dopušteno više ženstvo. I to je propis Allaha od, znači, Muhammeda alaih ratuje Sram do sudnjeg dana i oko toga nema sumnje više. Ali, postoje neki uvjeti za to. Imate čovjeka, on jadnik, ne može izdržavati jednu ženu. I ona, ona živi skoro pa u šatoru. I onda bi on doveo u taj isti šator još jednu ženu. To je zulum i nepravda. Žena ima u pravu u vjeri da ima svoj zaseban stan. Da ne govorimo o onoj činjenici drugoj, ako vidiš, brate, sjedi sam sa sobom, ostavi se naroda, sjedi, imaš ženu, imaš troje djece, tati djeca ne znaju ni klanjati, ni pisat, ni si šta naučio, zaposlio si ženu, zaposlio si djecu, ništa i nisi naučio, ti si, ti si znači ekspert da pokvariš, znači, hajde kažemo, porodcu i ti bi sad još jedan emanet. Allah on će pitati za tu, tvoju djecu. Što će ti više žena i više djeci da te još Allah više pita? Kuvam fusekum vahlikum nara. Čuvajte sebe i porodce sve od vatri. Kullukum ra'in wa kullukum na Svi ste pastiri, svi ćete pitan biti za svoju porodicu. Vidiš li da si neuspješan? Vidiš da ne znaš? On je uzeo lijevak i on sam kroz lijevak gleda njega je neko napalio, sunnet više ženstvo i završena stvar. Znači, ponavljam da me ne bi neko pogrešno shvatio, pošto mi dosta puta, sad smo na Facebooku i slušamo predavanje, pa onda sam čuješ, rekao piješ, ne treba se ženiti, Allah ga uputio, protekvir ćemo ga, Allah Đelšanu je to dozvolio. I to je tako, tako mi slušamo predavanje i dersove. Znači, niko ne govori o propisu. Govorimo samo ko to može i kad je to mi vrijeme. Ako, što sam sebe bacaš u propast, ako vidiš da si neuspješan, vidiš da nisi uspio u prvoj e, porodici, zašto Allahove dokaze protiv sebe povećaješ? Da ne govorim o nepravdi koja se čini ženama, nerijetko se nama dešava tim dobrim muslimanima koji hoće da upraktikuju sunnet. Jer više ženstvo u većini slučajeva, ono, sunnet je po osnovi. Koliko puta se desilo da majka nekog insana zaplaće kada čuje da se njen sin oženio? Šta je da majka zaplaće? Je to sunet ili je to haram teži? Uplako si svoju majku. Ne postoji na planeti žena. Ne postoji. Znači, sad kad bi neko došao i kaže ova žena ima para od ovda do Amerike. Hajdi samo žene, ali tvoja će mama zaplaka za to. Ja ne bi, ne bi 0,0% sekundi razmišljao da je oženi. Jer suza moje mame je teža od svih žena na planeti. Boli njega briga što će njemu mama plakat. Boli ga briga što će mu punica plakat. Boli ga briga što će mu djeca plakat. Jer oni svi plaću znaju da je on nesposoban. On ne zna dvije koze čuvat nacrtani čoveč. I on bi još sad da se ženi po drugi put. Znači nepravda. Čuvajte se nepravdi. Sunnet, da ti mama zaplaće zbog sunneta. Ako to ne zna dimo vagat, ako vas neko bude učio da je ovo neispravno što sam ja rekao, ne može se nikakav sunnet počin da ti majka plaće zbog toga. Imala ona opravdanje ili ne imala, gdje ćeš majku cviliti? Zato se čuvajte, budite pažljivi. Nemojte te stvari olako shvatati. Isto tako. Ti ljudi koji nekad hoće da se ženi, upitaš ga dobro, ah, Allah te nagradio. Jesi li ikada pročitao knjigu koja govori o propisima višeženstva? Zar ima takva knjiga? On čita Bolan Blekove romane i danas dan, razumiješ, i Zagora i ostalu ekipu, on, on ne zna šta je šerijatski termin. Da on zna fikska, fikska pravila i propise vezane za višeženstvo. U svakoj knjigi prava i fika imate poglavlje višeženstvo, pravila, šta mora čovjek imat, šta, šta ne smije imat, kako će. Ma kakvi, on ne zna šta abde stvari, ne zna sve više na Allah. I onda on bi da se ženi. Isto tako, jedan veliki savjet, daj Bože da dođemo do žina, ali eto, hajde na I ako da preskočim ovu, pa idemo direktno do njih. Ma deda mi vama natrljamo ušiću i što ozgor sestre Veseloviću, dalje samo. Požurivanje u donošenju odloki razvoda braka. Dođe čovjek i zapalio se, pocrvenio, kaže, ših, razveo sam ženu tri puta, sad više nema paša, ne i vrat, ali kaj ja sam bio poludio tada? Pa paša, ako si već lud, što se ženio, Allah te uputio na pravi. Jerhamkelo. Znači, braćo moja draga, pazite šerijat. Ljudi ne znaju, Allah mi ljudi malo znaju. Pro, propis talaka, pogledajte islam. Žena donijela pitu, nije posolila. I mu je odmah mora on to riješiti, kako će riješiti, pa razvodom braka, sestro. Razvede ženu. On ne zna u fiku, pazite, učenjaci u akidi koristi termin bidat i sunnet. U fiku samo na jednom se mjestu koristi termin bidat. Znate gdje? U talaku. Talak može biti novotarski i sunninski. Čovjek, pazite kako je šerijat njemu dao da mu se malo ohlade, dizne, čovjek ako je žena bila u hajzu, mjesečnici. I sa njom nakon mjesečnice samo jednom spavu. Kakav god incident da mu napravi ona, nije stavila se upitu, bez obzira šta ne, ne smije razvesti sve dok ona ne dobije novu mjesečnicu, okupa se i nakon toga u toj čistoći on je smije razvesti. Pogledaj koliko mora čekati. Može se desiti žena završila mjesečnicu danas. Okupa se i s mužem spava i ona napravi problem. I sad treba 23 dana, po naj, znači onaj većim slučaju kod žina, 23 dana treba žinja, to li razvesti ili nećeš. Nakon toga ona je cijelo vrijeme čista, nakon toga ima sedam dana mjesečnice, to je mjesec dana. Nakon toga ti donosiš odluku hoćeš razvesti ili nećeš. Aj, za mjesec dana koliko ti puta sračunaš račune. A ovaj ništa, paša nije posljedna pita odmah ženo razvedeni si to svetri odjednom ili da mi slučajno ne bi koji ustao u džepu. I onda, eh, kad mu žena dadni djecu, mora on pre, pampers, pampers djeci, smrdi i paša, nema kafe, nema pite, ništa nije gotovo, nije popeglano dođe šeho, oj še, mogu li ikako vratiti? Mm, paša, gdje si bio da ručnu potegneš na vrijeme? Zato što ne znaš islam, zato što ne znaš vjeru. Nemojte požurivati s brakom. Nikad nije kasno razvesti. Ali je problem kad razvedeš šta ćeš nakon toga. Ovo, braću znači jedno veliko pravilo, može biti tu izuzetaka. Ali znači generalno pravilo, nemojte požurivati sa razvodom braka. Nemojte se igrati nečega što ima kod naši braći Arapa i nemojte njihove bolesti nama donositi. Znači, razvod braka treba da ostani nešto veliko i svijeto, kao što je bilo kod naših starih ljudi, kod njih je razvod braka bio nepoznanica. Danas ženi pukneš čvoku ili žena mužu, odma prva stvar razvod braka. Prija, muž, ubije ženu, slomi, ide, loče, nema što ne radi, ona kao on je najbolji. On, on svaki dan udara, pa on je najbolji. Ovoj našoj danas čvoku pukneš, odmah je volki nos, ode ja svoje mami i babi kazati što sam čvoku udario. Polako, sabor, šve, polako, polako, malo znači treba sabora, treba strpljenja, nije se ženit, znači nije to otići na trafiku i kupiti novine i vrace. To su znači veliki procesi u životu. Isto tako, za postavljanje djece nakon razvoda braka. Imate ljudi, razvede se i kao da je se razveo od svoje djeci. Braćo, čovjek kad razvede ženu ako ima djecu sa njom, ta djeca su njegov emanet, Allah će ga za nju. Ja znam, braći, ima petero, četero, troje djeci, razvede se i nakon pet godina se nikad ne javi toj ženi svojoj. Dragi brate, kako ćeš pred Allaha stati na sudnjem dan kad te upita gdje su tvoja djeca bila? Allah će, sto posto će te pitat, sto posto će te pitat. To što se ti razvio sa njihovom majkom, to nikako ne znači da te neće pitat. Pitat će te sigurno. Čovjek razvede ženu i ode on preko okeana, on ne zna gdje su njegova djeca. Čuvajte se toga. Isto tako. Imate ljudi koji samo gleda u komšiluk i druge ljude. Njegova žena je najgora. A sve ostali su najbolji komšinki. On siroma ne zna kad bi se sabralo njih deset komšija, svaki isto razmišlja. Onaj kaže, slušaj, svi njih devet i od ovoga, kad sve su one dobre, moja nevelja. A ovaj kaže, svi devet i ova je dobra, ali moja sam nevelja. Paša, svi isto razmišljate. Spusti se na zemlju, budi zadovoljan onim što imaš. Pogotovo ne do Allaha ako padaš u harame. U onoga vitka, u onoga debela, u onoga bogata, onoga ima auto. Ostavi se tuđi žena, Allah te uputio, budi zadovoljan onim što ti Allah Đelešanu podario. Isto tako, od grešaka muškaraca, eto, predzadnja, neispravno poimanje pojma ljepoti. Velik broj ljudi gleda islam, gleda život kroz onaj lijevak i samo vidi ženu kroz prizmu je li visoka, je li mršava, je li debela, je li bogata i to je, to je kod njega sav parametar. Zapamtite, a to vam mogu ovi malo stariji neki ovdje, nema ih puno, potvrditi, nakon pet godina braka čovjek više ne zna je li mu žena lijepa. U smislu, to je prolazno. Ljepota je da te žena poštuje. Ljepota je da ti poštuješ ženu. Ljepota je harmonija u braku. Ljepota je kad se naljutiš da te žena pusti miru i obrnuto. To je ljepota. Allah mi svevišnjeg. Da oženiš mis svijeta. Eto kažu, mis najljepša. Paša, ako ona ne pazi na tebe, ako joj ti ne vjeruješ, džaba joj njina ljepota. Ako joj je jezik dug, ko koja ono ima životne dug jezik, onaj kamelonom što fata insekte sa, sa jezikom. Habibi, u, ma ne znam nešto ima dug jezik, manje viši, ali Habibi, slomi tebe nije jezik po poleđima. Lijepa kaj mi svijeta, ma šta će meni mi svijeta, čovječe, meni je lakše ići napadat na zemunce nego vrat se kući s posla. Znači, nemojte samo i žena i muško, žene sad u današnje vrijeme, samo vrata gleda škola, kako mu je auto, Sad žene znaju bolje auta nego muškarci. Modeli, registracije, godišta, šta smiješ uvoziti u Bosnu, šta ne smiješ, koje su tablice. Ja čovječe ne znam jednu državu. Ma znam kao ovo je Švedska, ovo su dobre tablice, ovo je, dobar je ovaj, dobar je ovaj, daj ga, daj ga, zovi ga. Ovo kaj danci, jo, u koji su slabe plate, ništa, ništa. Ćao, baj baj. Znači, čuvajte se toga. Nije Allaha mi ljepota fizički. Lijepo je. Možeš naći takvu ženu da je vjernica, ovo ono, i lijepa, alhamdulillahi, hiljadu miliona puta. Ali nemoj da ti ljepota brata ili sestre bude, on um, vidi ga što je fin, ma ko, ma najljepši glumac mu nije ravan. Daj njega samo. A sutra što će ti vilca biti vamo, onaj, na leđima i pričaš se sa, sa mihrabom, to je druga stvar. Habibi da je ružan kolopov, sam nek, nek, nek valja, nek, nek je blag, nek milki i to je to. napokon, eto, ostalo nam još malo vremena da govorimo i o sestrama. Valjda nećemo uspjeti završiti. Nekoliko grešaka i rješenja za probleme kada je u pitanju ženski svijet. Prva stvar, rekli smo, ali ovdje malo samo da istaknemo, žene nerijetko znači imaju problem da traži kod muškaraca savršenstvo. Uvijek kad hoćemo tražiti od drugog čovjeka savršenstvo, trebamo vidjeti sebe. Ko smo mi? Gdje smo mi? Tražimo od nekoga da je ko Ashab, ko Ebu Bekr, ko Omer, a mi nismo ni u plejadi četvrte generacije. Znači, nemojte tražiti savršenstvo. Svaki insan mora imati svojih pozitivnih i negativnih osobina. Insan koji su pozitivne osobine veći i bolji nego negativni, uz Allahu pomoć on je na hajru. Zato čuvajte se traženja savršenstva ili traženje savršenstva u kontekstu nema problema u braku. Mora biti problema. Zapamtite, nema braka bez problema. Sam probleme treba znati rješavati. Evo, kao što treba znati riješiti sad pitanje ovih gore bebe, tako isto problem u braku treba znati riješiti. Znači, nema braka. Pazite, poslanik je bio poslanik. Najbolji insan koji je kročio zemljom imao problema u braku. Ali rješavao svoje probleme. Isto tako, nerijetko se dešava da žene naprave sebi problem u braku zato što su podvukle crtu neku prema roditeljima svoga muža. Pazite, ja ću vam već večeras jedno pravilo, veoma skupo. Nemojte ganjati mak na konac u braku, ono, ovo mi je vađb, ovo mi je sunet, ovo moram, ovo ne moram. Da, kad ih gledam sa aspekta je ženi obaveza ili nije, mora li ona da malo hizmeti, da tako kažemo, ili da malo pripazi na roditelje svoga muža, ona sa tim nema ništa. Ja sam sudila za vaše dijete, ja živim sa njim i završena stvar. Ali normalno da će srce tog muža biti mnogo veselije kada on vidi svoju ženu da se lijepo pita sa njegovom majkom, da je poljubi, da pazi njegovog oca, da im nekad nešto uradi, da im pošalje poklon, da, da sto posto, hiljedu posto, da će on više tu svoju ženu voliti kad je vidi takvu, za razliku, uvijek ona i krva nešto pušu, uvijek nešto, nemoj me bogati kod njih, nemoj me, rađe me gurni u džehennem, i tako. Pripeti se ona 15 minuta kod njih, ja bi mogao na glavi dubit, glumi, laži, petljaj, smijim se, malo nasiluj, hajmo kući, popij kafu i to je to. Ne, nemoj me, sam kaže, uvjete, im se, sam nemoj vod babi, mami. Pa nisu gorile, nisu čudovišta, otiđi, to su, oni su osnovi babo i mama tvog čovjeka. Znači, da nije bilo njih, ne bi bilo njega. Poštuje ih malo i to je to. Isto tako, imamo problem da se nekada znaju braća žaliti na supruge da ne vode evidenciju kada je u pitanju uljepšavanje mužu i higijena. Žena mora da zna, naročito u današnjem vremenu, muž je izložen sa 1600 nekih raketa kad iziđe na ulicu. Tijelo ti to ili ne, može sad neko glumi, e, stakfirullah, šta nam je Pezić u džami rekao, neko gleda žene, paša, ne moraš da i ne vidiš kad bi jedino slijepac da hoda i one će se i njemu uvući u oči bola. Okreneš se na plakatu, ona na džambu ozgor ti maši. Pogledaš u zemlju, ona na, na, na, na svesci, na olovci, na televiziji, na neboderu, gdje god se okriniš. I normalno, on, ako bude bolestan, ova fina, ova lijepa, ona mršava, ova tanka, dođe kod kuće njegova, kod da se češlja petardama, paša. Vako. Normalno, stvarno, će on reći, ženoma, ode ja sebi stjuardesu dovez, pa nema veze kako sa njom proživim. Znači, žena treba da pazi na stanje svoga muža s tog aspekta, da pazi na čistoću, naroštu čistoću, da ne bi to bio razlog, znači da čovjek ima prezir prema ženi. Inače, moj vam je savjet nevezano za ovu tematiku. Kada čovjek stupi u brak, najbolje je otvorenost. Bez imalo stida da čovjek ženi kaže šta voli i šta ne voli. Kako bi žena znala da radi šta voli, kako bi kad, kad je on ljud da mu zna gdje mu se štimaju žice a da znaš šta ne volim. Imate nekad, to su proste stvari. Nekad nekome smeta određena boja, određeni pokreti, određeni izrazi. Od... Nisi svjestan da nekim samo izrazom, nekim pokretom, gestom, nečije srce non stop paraš. Da jasno kažeš, dragi moj čuva, Allah te nagrada, nemoj Boga više to raditi, meni to smeta. Ma e, sad nemoj filozofirati što ti smeta crna boja. Neću više crno nositi, završena stvar, nema šta filozofije. Isto tako, žena mužu kaže, i muž ženi, to volim, to ne volim. Savršena stvar. Ja znam da velik broj se e, mora biti papičar, ne smije nosati crno. Paša nosaj crno pa ćeš vidjeti kako će ti biti. Biće ti čitav život crno. Znači, to su jednostavne stvari. Hoćeš, hoćeš, nećeš, imat ćeš problema. Isto tako od problema jeste prigovaranje na datume. Nekad se zna desiti da žena dadni mužu poklon, hediju, pomogni ga kad je potreban i onda nakon toga malo, malo, znaš kad sam ti dala. On nešto, e, zaiskačeš ti. Doći, će kod tebe para. Znaš kad sam ti sto maraka dala za struju? A ja sam se on grije, paša, ti ništa uživaš ko Inače u šerijatu je Allah Žešanu suri Bekara govori nemojte kvariti svoje imetke prigovorom. Znači prigovarati je kuranska zabrana. Ali ovdje smo i mi spomenuli zato što se to zna. Muž rijetko da prigovori zato što njemu obaveza. Šta neš pregovarati, moraš je kupiti. Ali ženi nije obaveza, zato ona kad adni pokuđeno je da prigovori. Zato se čuvajte, a normalno da to nikako niti je islamski, niti je moralno, a nemoj da misliš da će to popraviti brak kad ti mužu kažeš, a, znaš kad sam ti dala, i da njemu a, pa kako neće znat. Normalna stvar da može proraditi neki bizonski pokret kod njega, pa se to može završiti sa nekom šljivom. Isto tako, rekli smo na početku, to je više sklonost žena, kazivanje problema u braku drugima. Uzmite večeras jedno veliko pravilo, e dobar ovaj tuzlanski sok. Ili ovaj moj. Pa što mi da ovdje ne reći? Uzmite pravilo večeras, osnova je da se u bračne probleme ne miješa niko osim supružnici. Oni pokušavaju riješiti. Ako ne mogu, onda se uvodi kompetentna osoba, povjerljiva, koja to neće širiti, za koju smatramo da nam može pomoći. Jedna, ne Facebook, drage sestre, anonimno zovem se tako i tako. Imam problem s mužom, zna li ko je rješenje. Čitaj štrumfove pa ćeš znati gdje ti rješenje. Nije to rješenje. Muž tamo ode otvori tvoj profil kad volki tvoj problem napisan. Znači rješenje je prvo hajmo sjest. Sad o tome imaju knjige napisane kako se rješavaju problemi, dijalog, kompromis i tako da. Ako ne može, onda dovodimo nekog jednog ko će nam pomoći da riješimo problem. Ne Facebook, ne čaršiju, ne mamu i babu, ne svekra i svekru, ne punca i punicu. To, tako se ne i problem. Isto tako, sa tom takozvanom emancipacijom, isto u paketu nam je došlo da sestre muslimanke počele su gubiti orijentaciju islam-zapad emancipacija. Emancipacija kao neko navodno izjednačavanje muška i ženska u svemu pa bi žene da budu varioci, da budu vozači kamiona, bagira, aviona i svega nečega što ne bi trebalo radi, da radi osim muškarci. I onda u paketu tom dolazi gore po zapadu, znači nepokorno žene i mužu. Jedno od prava koje je Islam dao ženi jeste da muž treba da obezbijedi na faku, odjeću, tako, tako, tako. Ali isto prava muža jeste da sve što naredi supruzi, što je muba i hala, ali dozvoljeno, ona treba da mu se pokori. Meni jedne prilike pita jedna sestra, kaže, moj muž od mene iziskuje da kad mi dođu sestre nosi mahramu, moram mu se pokoriti. Moraš. Ja ne kažem sad njemu moraš i natirati. Ali, ako već on to od traži, znači to je osnovi dozvoljena stvar, moraš mu se pokoriti i tako dalje. I onda ovdje dolazi do jednog velikog problema što su žene gledajući gore serije, filmove, gledajući evropske zakone, udariš joj čvoko, ona te podigne na sud, uzme pola imetka, uzmeti pola stana, o, bubrek jedan otkine i tako dalje. Znači, e, u islamu toga tako nima. U islamu ipak čovjek je u tom momentu stariji od ženi i znači ženi je obaveza da se pokori mužu. I to nije nikakvo poniženje, jer Allah Đelšanu je stvorio insana, i tako naredio i on zna da jedino jedno e, društvo može uspjeti tako. E sad imate ti dosta načina kako se manifestuje nepokornost ženi, pa evo ja ću vam samo kratko kazati, pošto bojim se sad će ezan, a imamo još neki deset tačaka, a braća su onaj iskolačila oči da to sve čuju. Pa primjer radi ono poznato pravilo da žena odbije muža u postelji. E, da žena prevari muža, da žena uvodi u kuću nekoga ako nije zadovoljan, muž nije zadovoljan. A danas se to manifestuje Facebookom. Uvodiš s Facebookom koga hoćeš, prijatelji, prijateljice, preko Skype-a, preko kamere, skini se, obuci se i tako dalje. I mnogo, mnogo troga drugog. Prekomjerna ljubomora. Ljubomora je u islamu pohvalna i lijepa ali prekomjerna ljubomora. Ako bi se oženio, ja ću se odmah obisiti. Ako bi se... Ma jesmo to mi sad bolji muslimani od ashaba, Boži poslanik imao više žena, eto sad naše žene bolje od sve planete. Fina je ljubomora, da žena kad vidi muža, zagleda tamo neku stjuardesu da ga ponosu čopika i halo, gledaj u mene čoveče. To je okej ali sad neka prekomjerna čovjek pogledao u onu lutku što se na njoj reklamiraju, ne gledaj, to je ženska lutka, Allah te uputio. Ili, ili, ili on slučajno kaže, eto ženo, šta misliš da se ja oženim? Ti se oženiš, ja ću se eksplodirati, i tako dalje. To je prekomjerno, to je prekomjerno. Isto tako, da žena zakaže u pogledu odgoja djeci. Znači, osnova je ta, otac nosi odgovornost, ali osnova je da otac zarađuje na faku. Otac izvan kući, a majka je u kući. Majka odgaja djecu. Zato poslanik kaže, svi ste pastiri, svi ćete biti pitanje o svome podaništvu i žena će biti pitana za kuću svoga muža i njene članove. Znači, žena će biti pitana za djecu. Mi mogli bi o tome i mnogo govoriti, samo da ovo do kraja spomenemo prije Zana. Znači, žena treba da se posvijeti odgoju djeci. To je najveća zadaća, to je najveći uspjeh. Nemojte nasjedati na zapadnjačke ideje da je žena ponižena kod odgaja dijete. Odgoji jednog insana da bude ibnu tejmije ovog umeta. ne treba ti veći uspjeh na ahiretu. Ostavi se emancipacije, ostavi se da budeš varioc, ostavi se da reklamiraš traktorske dijelove, ostavi se toga, to, to je šetan više, onaj ne može pratiti najveća uloga i najbolja ženi jeste da odgaja dijete. Isto tako, da žena pazi na osjećaje muža. Znači imate žena, horilo, gorlo. Čovjek mora se ipak, da se, treba i muž da pazi na ženu, ali žena znači dodatno da pazi na njegove osjećaje. U kojem kontekstu? Ako je ljut, vidiš, čovjek ja sam sa svojom suprugom, do dosta smo izdržali nekako 15 godina u braku. Ja dok dođem iz džamije, ako mi je neko tamo nešto fino rekao, loše, dok uđem iz džamije, kaže žena, ti nisi onaj isti što je ošao u džamiju. Ženo, ako nisam isti, sklanjaj se neđe tamo sa djecom, u sobu igrajte sa čarabake dok mene ne popusti. Haribi, to ti je to. Poštuj malo. Znači, ako vidiš da mu je krv provrila, malo se skloni s vidika, malo, malo mu hladne vode dadni čaja, kamilice, ubaci koji aspirin, onaj apaurin tamo, neka malo popusti i to je to. Neka se desi, čovjek je zapošten, radi u bolnici, radi noćnu, čovjek dođe po danu, znači umoran. Mora se to uvažavati. Isto tako, jer nam ovo mojezin ide. E, neprisustvo, neprisustvo bogobojaznosti nakon razvoda braka. Nekad nam se dešava da ljudi nakon što se rastavi, da taj muškarac postaje najgori muškarac, a ta žena postaje najgora žena na planeti. Znajte da je ta žena, znači, tebi strankinja nakon razvoda braka i da potpada pod gibet i nemimet i sve. Što je nekad bila tvoja žena, to ništa ne znači. Isto tako, Čuvajte se, time ćemo ovo završiti, da ne bi prekridašljava naša pravila. Čuvajte se zajedničkog griješenja u braku. Da sjedi čovjek i žena zajedno i gledaju serije. Da čovjek i žena, žena zajedno sjede i potpisuju kamatni kredit. Da ovo, da ono, nema u takvom braku beričeta. Hajde kad jedno griješi pa ga drugo kritikuje ili obrnuto, to je puno manji. Ali zajedno sjedi, muž i žena zajedno sjede i gledaju serije. Koji tu beričet se može očekivati u, u, kući u kojoj muž i žena zajedno gledaju filmove? Molim Allah Đelšanu da vas nagradi za vaše onaj, za vašu pažnju. Molim Allah Đelšanu da se koristimo ono što smo čuli. Svakako opet na kraju ja se zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način bili razlogom da se večeras ovdje okupimo, da se družimo, da učimo Allahu vjeru. Allah Đelšanu molim da oprosti nama, našim roditeljima, da nas uvede u džennet sa našim poslanikom, alihi salatu wasalam. Da Allah nagradi našeg profesora na njegovom predavanju. Molim Allah da mu da svako dobro na Dunjalki, na Hiretu. I ja bih se još jednom zahvalio našim domaćinima, zahvalio bi se i vama na pažnji i zamolio bih vas da za tišinu tokom učenja ezana, kao i ukoliko izlazite nakon paza da se malo odmaknete od vrata, imamo ono ljudi koji ostaju klanjaju. Allah vas nagradi. Assalamu alaikum rahmatullahi